Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Ստեփանագերտի պրոթեզա օրթոպեդիկ կենտրոնից։ Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոնը ստեղծվել է 1995 թվականին հայրորթի բարեկամուհի Քերոլայն Քոքսի նախաձեռնությամբ։ Հույսի պատկերներ գերմանական կազմակերպությունը ստեղծման օրից առ այսօր սերտ կապերի մեջ է կենտրոնի հետ։ Նշված ընկերության առաջատար մասնագետները տարվա մեջ մի քանի անգամ այցելում են Արցախ ցուցաբերելով մեծ օգնություն կենտրոնին։ Ինչպես մեր հանդիպման ժամանակ նշեց կենտրոնի տնօրեն Լևոն Բաբայանը, գերմանական ընկերության հետ համագործակցությունը շատ կարևոր ու անգնահատելի է։ Կենտրոնի մի շարք մասնագետներ հաճախ են լինում Գերմանիայում մասնակցում դասընթացների։ Օրթոպեդիկ կենտրոնում գրանցված է 400 հաշմանդամ։ Տարվա մեջ 170 անդամ ստանում է համապատասխան ֆինանսական օգնություն։ Բաբայանը նույնպես մի քանի անգամ եղել է Գերմանիայում։ Ճամփորդության տպավորությունները բավականին հարուստ են։ Երբ մասնակցեցի Գերմանիայում կազմակերպված ցուցահանդեսին, որտեղ ներկայացված էին աշխարհի 150 երկրների կողմից օրթոպեդիկ սարքավորումներ, մեկ անգամ եւս համոզվեցի, որ Գերմանիային ոչ մեկը չի կարող գերազանցել։ Պարոն Բաբայան, քանի տարի է որ ղեկավարում եք այս կենտրոնը։ 96 թվականից ես աշխատում եմ պրոթեզ օրթոպեդիկ կենտրոնում որպես տնօրեն։ Մինչ այդ աշխատել եք տարբեր տեղեր։ Տարբեր տեղեր, կոմերտական աշխատանքով եմ եղել, ագրոռոմում եմ աշխատում ագին տարիներ, սոցիալնախարարությունում, հետո անցել եմ աշխատանքի պրոթեզ օրթոպեդիկ կենտրոն։ Երբ է ստեղծվել այս կենտրոնը։ Կենտրոնը ստեղծվել է 1995 թվականից գերմանական կազմակերպության օգնության, միջև 2000 արխիվը գերմանական կազմակերպությունը այգին օգնությունը տրամադրել մեր կենտրոնին 2000 թվից էլ տեղական կառավարության հաշվին ենք աշխատում։ Ինչ է նշանակում գերմանական կազմակերպությունը օժանդակել է մեզ։ Ով է այդ գործի նախաձեռնողը։ Նախաձեռնողը Գերալայ Գոքսներ 95 թվին 2000 թվից էլ հույսի պատկեր գերմանական հումանիտար կազմակերպություններ, որը բերել էին Լեռնային Ղարաբաղ նյութեր, ստանոքներ, երկու մասնագետ 3 տարի սովորել են Երևանում գերմանացի մասնագետների մոտ։ Մեր մասնագետները։ Մեր մասնագետները։ Ինչքան խմբով եք այսօր այստեղ աշխատում։ Կենտրոնում աշխատում են 14 հոգի, երկու տեխնիկ, Կենտրոնի ստեղծման նպատակը բարձր օրթոպեդիկ կենտրոն այսօր ինչ պայմաններում եք աշխատում։ Պայմանները շատ լավ են, մեծ օգնություն է ցույց տալիս սոցիալնախարարությունը, մեր կառավարությունը։ Տարեկան մի անգամ Գերմանիայից ցան մեկ նյութեր, բարոկաններ Պրոբլեմ չունենք։ Տարեկան 150 լույս, 160 հոգի հաշմանդամ։ Այդքան հաշմանդամ գրանցված է ձեզ մոտ։ Մեր մոտ 300-400 հաշմանդամ ալ գրանցված։ Բայց տարեկան 100-150 հոգի օգնություն եք ցույց տալիս, նոր պրոթեզներ եք սարքում, վերանորոգում ենք Պարզե որ հաշմանդամ մարդիկ կարող են այցելել ձեզ մոտ, օգտվել ձեր ծառայությունից, ինչ ձևով է դա կատարվում։ Համապատասխան փաստաթղթեր, գրանցված են սոցիալնախարարությունում։ Մեր մոտ են գրանցված 3 տարի մի անգամ նոր պրոցես են սարքում հաշմանդամների համար մենք, բայց հաշմանդամներ կա, որ լավ են սարքում պրոցեսը, տարիներով մեզ չեն դիմում։ Բացի այն, որ տրամադրում եք հենակներ, համապատասխան սարքավորումներ, որպեսզի նրանք կարողանան քայլել կյանքի հետ, ժամանակի հետ, ժողովրդի հետ, ել ինչ օգնություն եք ցուցաբերում։ Արդյոք պատահում է, որ նրանց པարզ է, որ բարոյական աշխատանքներ նույնպես դուք կատարում եք, տարիների փորձ ունեք, գիտեք։ Գերմանական կազմակերպությունը, որը առաջ օգնում էր օրթոպեդի պարագաներով, 2005 թվականից ներ մուծում Ղարաբաղ տարեկան 4 անգամ մթերքներ 770 հոգու ցուցակները ներկայացնում է սոցիալնախարարությունը օգնում են ձեր օգնությամբ մեր տրամադրում եք դարձյալ գերմանական հույսի պատկեր կազմակերպությունն է տրամադրում սոցիալնախարարությունը ցուցակները ներկայացնում մենք էլ գերմանացոց հետ բաժանում ենք այդ բաները իրանք էլ են ներկա լինում անպայման ինչ տպավորություններով են նրանք հեռանում փորձել եք զուգահեռել այստեղի օրթոպեդիկ կենտրոնի աշխատ աշխատանքները ու Գերմանիայում։ Բարձր է Գերմանիայում ամենաժամանակակից բուժողնություն եւ այլը եւ այլը։ Գերմանացիները ինչ են զրուցում ձեզ հետ հաշմանդամների հետ։ Ինչ է որ այդտեղ տեխնիկներ անում են, կարող է մի քիչ տարբերվի Գերմանիայի։ Ամեն տարի կառավարության օժանդակության եւ սոցիալնախարարության մեր մասնակիցները լինում են Գերմանիայում, որտեղ մասնակցում են սեմինարների, սովորում են ու ինչ նորություն։ Գերմանիա մոլնոմա միապսի երկու ամսից հետո ստեղանա։ Դա շատ թանկ հաճույք է, այդ հնարավորությունները ունեք։ Տարի 1-ից 5 հոգու նոր տեխնոլոգիաներով սարքած պրոթեզներ եք տալիս, բայց դե ցավի համար չեն կարա։ Այդ հնարավորությունը մենք ժամանակակից պրոթեզները մենք այստեղ պատրաստում ենք։ Իսկ վերապատրաստման դասընթացները բնականաբար օգնում են մեր մասնագետներին։ Անպայման։ Ինչ տարբերություններ են տեսնում։ Անձամբ որ Գերմանիայից գալիս են, ինչ են ասում մեր մասնագետները ուսուցիչները։ Ասում են շատ բան ունեք սովորելու։ Դե սովորելը միշտ էլ պետք է սովորել։ Ամեն օր էլ մի նորություն էլ մա։ Կարան ամենալա պրոցեսները սարքեն դասախ ֆինանսների հետ է կապված։ Պարոն Բաբան, դուք եղել եք Գերմանիայում։ Այո։ Նոմանատիկ կազմակերպությունում։ Ահա, ցուցահանդեսը մեր Դյուսելդորֆ ու ամեն տարի հրավիրում են։ Ինչ ցուցահանդես է։ Օրթոպեդիկ նյութեր ու պարագաները, որ օգնում էին հաշմանդամների ոդկան դարձնելու։ Դյուսելդորֆում 3 օր ես դեղ էի ու մեր աշխատողը Դանիել Անկարենը երևի ապրելի նորից գնա, բայց ինքը որ գնում է դասընթացների է գնում։ Գնում է Դուդեշտատ, դեղ սովորելու ու լավ մասնագետներ, ված մասնագետներ։ Ինչեր էին ներկայացված ցուցահանդեսում եւ արդյոք միայն գերմանական արտադրանքներ այնտեղ։ Օրիցուն երկրից հովիչուներ ներկայացնում էր, սկսած ձեռնափայտից, վերջացած ամենա լապրոտեզներից։ Որն էր ցուցահանդեսի նպատակը։ Օգնել հաշմանդամ միանգամին դրական գնողական էր նպատակը։ Միայն Գերմանիայի հետ եք դուք համագործակցում։ Այո, որտեղ ամենալավ սորվա վրա աշխարհի լավ մասնակիցները Գերմանիայից են։ Պարոն Բաբայան, նշեցիք, որ ձեզ մոտ գրանցված է մոտ 350-ից 400 հաշմանդամ եւ ամեն տարի դուք սպասարկում եք մոտ 170 անդամի։ Ինչ է մնացածները արդեն կարիք չունեն։ Չէ, կարիքը գիտեք ոնց է։ 3 տարի միանգամին օրենքով նոր պրոցես արքա։ Այդ 170-ի մեջ մեջ մտնում է վերանորոգում, օրտեզներ ենք սարքում, սուպինատորներ ենք սարքում։ Սա ու պրոտես չի, 50-60 հոգին են պրոտես սարքում։ Մնացածը վերանորոգում է, մեկ չեն կարա ամեն տարի սաղի մար սարքել։ Թանկարժեք նյութերա, թանկարժեք հաճույք տան։ Բնականաբար լինում են նաև անցանկալի դեպքեր, այսինքն լրիվ պատահականորեն ես ջարդել եմ ոդքս կամ չգիտեմ ձերքս։ Անցանկալի դեպք էլի պատահել է կյանք է։ Եվ դիմել են ձեզ, սակայն գրանցված չեն ձեզ մոտ, դե արդյոք օգնում եք։ Այո։ Դա ձեր պարտականությունների մեջ է, թե ուղակի մարդասիրական։ Մարդասիրական օգնում եք։ Ինչն է պակասում ձեզ մոտ, ինչ կցանկանայիք որ լինել, որ เป զի ավելի ու ավելի լիարժեք ծառայություն մատուցեիք մեր հաշմանդամ հայրենակիցներին։ Գիտեք, ամեն ինչ ունեք, խնդրեմ չունեք։ Եթե մի քիչ ֆինանսավորումը շատանա, ավելի լավ է ծառայությունները սպասարկելու։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Ստեփանակերտի պրոտեզա օրթոպեդիկ կենտրոնի տնօրեն Լևոն Բաբայանն էր։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ժողովրդական միջոցները ռադիկուլիտի դեմ։ Տարեկանի ալյուր, տարեկանի ալյուրից առանց խմորիչի պետք է պատրաստել խմոր։ Երբ խմորը կթթվի, վերցնել փափուկ կտոր կամ թանձիվ, ցալել 4 տակ, դնել գոտկատեղին, իսկ վրան դնել 1-ից 2 սանտիմետր հաստությամբ խմոր։ Կարելի է խմորի մեջ 30 կաթիլ սպիրտ լցնել, կարծիք կա, որ այն բուժիչ է ռադիկուլիտի դեպքում։ Սեբոխք մաքրել անցկացնել քերիչով, բամբակյա կամ վուշե կտորի վրա քսել քերազբոխկը, ցածկել կտորի երկրորդ շերտով, այդ ամենը դնել մարմնի ցավացնող հատվածին, վրան դնել մոմաթուղթ եւ կապել որևէ տաք շորով։ Հնարավորին չափ երկար պահեք կոմպրեսը, կզգաք դանդաղ տաքացում երբեմն 1-ից 2 անգամը բավական է լինում։ Քերազբոխկը արտաքին շփման տեսքով օգտագործում են ռևմատիզմի, ռադիկուլիտի, հոդ հոդակապի եւ մի շարք այլ հիվանդությունների դեպքում։ Ժողովրդական միջոցները հիպերտոնիայի դեմ պայքարում, ընկույզը մեղրով։ Հիպերտոնիկ հիվանդության դեպքում խորհուրդ ենք տալիս 45 օր շարունակ ուտել մեղր եւ ընկույզ, ուտել օրեկան 3-ից 4 անգամ, յուրաքանչյուր անգամ 100 գրամ ընկույզի միջուկ, 60 գրամ մեղր։ Ընկույզի միջուկը պարունակում է մեծ քանակությամբ մագնեզիում, որն անոթալայնիչ եւ միզամուխ հատկություն ունի եւ կալիում, որը օրգանիզմից դուրս է հանում նատրումը եւ մեծացնում ստեղծում իր արտադրությունը։ Այս ամենը միասին թողնում են հիպերտոնազիային ազդեցություն։ Ընկույզի միջուկի եւ մեղրի խառնուրդը շատ օգտակար է երկաթա անբավարարության, սակավարյունության դեպքում, քանի որ միջուկի բաղադրության մեջ կա մեծ քանակությամբ երկաթ, պղինձ, ցինկ, կոբալտ, վիտամին B, սրանք անհրաժեշտ են էրիդրոցիտների կազմավորման համար։ Գերադասելի է օգտագործել հնդկացորենի մեղր։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ոչ նոր հանդիպում։